48999 fatvo. Savol: E'tikofning hukmi nima? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Birinchidan, e'tikof Qur'on, sunnat va ijmo bilan mashru'dir. Qur'on daliliga kelsak, Alloh taoloning ushbu oyati va ahidna ila Ibrohima va Isma'ila an tahhira baytiya lit-ta'ifina val-'akifina var-ruk'is-sujud. va Ibrohim bilan Ismoilga mening baytimni tavof qilguvchilar, e'tikof o'tiruvchilar, ruku sajda qiluvchilar uchun pok tuting deb buyurdik. Baqara surasi 125-oyat. U zot subhanahu va taolo yana shunday degan: "Va la tubashiruhunna va antum aakifuna fil masajid." Masjidlarda e'tikofda bo'lgan chog'ingizda kechalari ham ular bilan, ya'ni xotinlaringiz bilan qo'shilmang. Baqara surasi 187-oyat. Sunnatdagi dalillarga kelsak, bu borada ko'plab hadislar sobit bo'lgan. Jumladan, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilib, shunday deydilar: "Kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Alloh, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih." Nabiy sallallohu alayhi va sallam to Alloh u zotni vafot ettirgunicha Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirgan edilar. So'ngra zavjalari u zotdan keyin ham e'tikof o'tirishdi. Sahih Buxoriy 2026, Sahih Muslim 1172-hadis. Ijmo daliliga kelsak, bir necha ulamolar e'tikofning mashruligiga ijmoni naql qilganlar. Imom Navoiy Majmu kitobi 6-mujallad 404-bet, Ibn Qudoma Mughni asari 4-mujallad 456-bet, Shayxul Islom Sharhul Umda risolasi 2-mujallad 711-bet va boshqalar shular jumlasidandir. Shayx Ibn Boz aytadi: Shubhasiz, masjidda itikof o'tirish qurbatlardan, ya'ni Allohga yaqinlashtiruvchi amallardan biridir. Ramazondagi itikof esa boshqa vaqtlardagi itikofdan afzalroq sanaladi. Bu amal Ramazonda ham, boshqa vaqtlarda ham mashru'dir. Majmuul Fatava 15-mujallad 437-bet. Ikkinchi masala: E'tikofning hukmi. E'tikof aslida sunnat amaldir, vojib emas. Faqat e'tikof o'tirish nazr qilingan bo'lsa, vojibga aylanadi. Chunki sahih hadisda shunday kelgan. Oyisha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Man nazara an yuti Alloh falyuti'hu va man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi." Kim Allohga to'atni nazr qilgan bo'lsa, unga to'at qilsin, lekin kim unga osiy bo'lishni nazr qilgan bo'lsa, unga osiy bo'lmasin dedilar. Sahih Buxoriy 6696-hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu modan rivoyat qilinadi. Otalari Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, men jahiliyatda Masjidul Haromda bir necha etkaf o'tirishni nazr qilgan edim" dedilar. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Awfi bi nazrik, nazringga vafo qil" deb javob berdilar. Sahih Buxoriy 6697-hadis. chi Ibn Munzir aytadi: Ulamolar e'tikof sunnat amal bo'lib, kishi nazr qilish orqali o'ziga vojib qilmagan taqdirda bu amal farz bo'lmasligiga ijmo qilganlar. Ijmo asari 53-bet. Bu masalada qo'shimcha ma'lumot olish uchun doktor Xolid al-Mushayqihning E'tikof fihi asariga murojaat qiling. Allohu a'lam.